Međutim, e, najlakše je, e, kako to neki rade i misle da, da je to opravdanje za njih, sjesti i kukati. Da im niko ne valja i ništa ne valja, a da nakon toga se, e, nažalost, samo gore tonu i propadaju i da više nisu u stanju ni u mogućnosti izaći iz tog stanja. Zbog toga je u našem životu svakodnevna aktivnost koju nam je Allah propisao kroz pet dnevnih namaza prilika da kad podignemo svoje ruke kažemo Allahu Akbar. Dragi Allahu, tebi se predajem, tebi se okrećem, iza sebe ovaj svijet ostavljam i od tebe pomoć i utočište molim. Tebe u dovama dozivam i od tebe tražim jer znam da si jedini ti u stanju u mogućnosti da svim mojim dovama udovoljiš. onaj ko bude uspostavio čvrstu vezu sa Allahom, ko bude e, svakodnevno se pet puta okretao prema e, Kjabi, prema Meki, prema Kibli i e, u dovama iskreno od Allaha molio, on zasigurno ne može biti nesretan niti tužan. Eh, misija Islama je misija mira, misija nauke, misija dobrih dijela. Eh, Islam, je, eh, Islam predstavlja upravo krajnji optimizam, nadu u Allahu milost, jer uzvišeni Allah i poziva kulja i badi alladina asrafu ala anfusihim. Reci o robovi moji koji, koji ste se prema sebi ogriješili. La taqnetu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Subhanallah. Dakle, e, bez obzira na grijehe koje čovjek počini na ovom svijetu, ne treba gubiti nadu Allahu milost ako se iskreno pokaje, ako prestane činiti ta djela, ako osjeća gađenje i e, nelagodu prema onome što je ranije činio, i odluči dakle da se više nikada neće vratiti u takva djela i ustraje u činjenju onoga što je dobro, takve osobe inna Allaha jagfiru dhunube džemija, Allah oprašta sve grijehe. Dakle, inna Allaha la jagfiru an bihi. Allah neće oprostiti ako mu se pripisuje drug. Ako neko voli ovaj svijet, voli auto kao što voli Allaha, ako voli e, ako voli novac kao što voli Allaha ili ako posvećuje e, vrijeme e, nečemu kao što bi trebao posvetiti e, Allahu ili u današnjem vremenu imamo i one kao što je i nekada bilo da robuju i drugim božanstvima i kipovima uz Allaha jer mušrik znači osoba koja Allahu pripisuje sudruga da nekoga smatra da ima iste osobine ili mogućnosti kao što to ima Allah, e, takav grijeh Allah ne oprašta. A sve drugo, u elfiru madune dalike li me a oprostit će mimo toga kome on hoće. Dakle, ako se iskreno pokajemo, ako uzradimo dobra djela, ako se družimo sa pozitivnim i dobrim društvom, ako e, nastojimo da svakodnevno se približavamo svojom stvoritelju čineći e, dobra djela i onda ćemo inša Allah biti u takvoj poziciji da imamo nadu, da budemo optimisti i da se nadamo boljem sutra. Vrlo je značajno da shvatimo dakle da ispoštujemo zakonitosti koje Allah uspostavio na ovom svijetu, da kroz obrazovanje, kroz odgoj, kroz e, predan i marljiv rad možemo doći do uspjeha. E, mi živimo u sredini unutar koje nažalost nemamo sve pa, ove elemente poredane kako treba i zato imamo e, i na vlasti ljude koji nisu dorasli e, tim emanetima, e, tim obavezama, jer onaj ko izvrši obavezu, njegov podanik nema potrebe tražiti svoja prava. Međutim, vidimo danas mnoštvo onih koji putem štrajkova traže E, svoja prava i to je znak da živimo još uvijek u nedovoljno uređenom društvu, ali da za nas postoji nada, da trebamo biti optimisti, jer poslanik sallallahu alaihi sellem kada je poslao misionare e, u Jemen, e, dao im je i uputstva i savjete, pa je kazao njima dvojici Bešira o latu obveseljujte E, jesira vola tu asira, olakšavajte, a ne otežavajte. Bešira vola tu nefira, obveseljavajte, a nemojte tjerati ljude da, da se razbježe od vas. Dakle, e, ako i mi želimo da unutar sredine, prije svega unutar svojih porodica budemo pozitivni, trebamo kod sebe pronaći tu snagu, da prvo mi shvatimo da e, od našeg odnosa prema stvarima zavisi kako ćemo se i ophoditi onaj ko optimistično gleda na stvari, vidi ono što je najpozitivnije u njima i trudi se da to iskoristi kako bi išao naprijed. Oni koji su pesimisti, negativci, oni uvijek strahuju, strepe eh, od najgoreg, od najtežeg, da, da iz toga nema izlaza, da je, da je to vrlo eh, opasno i teško. Međutim, eh, očito da takve osobe nemaju kod sebe dovoljno E, izgrađeno vjerovanje nisu e, shvatili da je e, život na ovom svijetu prolazna kuća, iskušenje gdje neminovno, kako uzvišeni Allah kaže u prevodu značenja ajte, zar ste mislili da je dovoljno da kažete mi vjerujemo, a da nećete biti iskušani. حسب e, Zar misle ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo a da neće biti stavljeni na iskušenje. Dakle e, svi, svi mi neminovno moramo proći etape i periode da smo e, i Allah je tako stvorio da imamo zdravlje i bolest. Jer da nije bolesti nikad ne bi znali cijeniti zdravlje. Da imamo i metak i siromaštvo. Da nije siromaštvo ne bi znali cijeniti i metak koji nam Allah daje. Dakle, da imamo dan noć, da imamo muško žensko, dakle da Allah je stvorio u paru da bismo znali cijeniti stvari i na taj način e, kada u sredini e, u kojoj mi živimo i provodimo osvjetski život, primijetimo osobe koje su pesimisti, trebamo ih savjetovati da to nije dobra osobina, da e, ukoliko poduzmemo sve što nam je Allah dao od intelektualnih i materijalnih potencijala da popravimo stanje u kojem se nalazimo, da će sigurno rezultati s Allahovom pomoći ići naprijed.